для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. А як хораша адчуў сябе юнак, калі яны селі за стол. Адзін супроць аднаго і пачалі есці пахучае халоднае малако з чорным хлебам, у якім трапляліся неразмолатыя зерні і хрумсцелі на зубах. Як шмат хто ў яго ўзросце, Пятру кожны з'яве шукаў сімвалічнага. Дагэтуль ён ніколі не сядзеў з ёю за адным сталом. За два гады амаль штодзённых сустрэч у іх ні разу нават і думкі не ўзнікала, каб зайсці разам у сталоўку ці ў рэстаран. Не. Яны нават у кіно не хадзілі. Саша ў парта не згаджалася. Пасля яна прызналася, што саромілася свайго беднага ўбрання. Яна была з беднай сям'і, расла без маці. І вось яны сядзелі за адным сталом. Пятро не зводзіў позірку з твару дзяўчыны. У хаце гусцеў змрок, але ён бачыў яе любыя вочы. Цяпер яны глядзелі ласкава і закахана. Яна падлівала малака і ціха прасіла «Пі, пі, не саромійся, дзіўны ты які». Ён не пытаў, чаму дзіўны, да яна і не змагла б адказаць, Ёй было радасна, што ён прыехаў, што не толькі гучнымі словамі ў пісьмах, вершах і дзённіках, але справай даказваў сваё шчырае каханне. Але была неспакойна на душы, яна з трывогай чакала гаспадыню. І гаспадыня нарэшце прыйшла. Гэта была жанчына год 35, худая, рухавая, не вельмі гаваркая. Муж яе трагічна загінуў на лесараспрацоўках – Яна засталася з двума дзецьмі, працавала да яркай у калгасе, і сям'я жыла не горш за тыя, дзе былі мужчыны. Дачка безумоўна паведаміла ёй яшчэ на вуліцы, што «Да тёці Шуры прыехаў брат!» Гаспадыня стрымана прывіталася кароткім рускім «здрасце» і хуткім позіркам агледзела з галавы да ног невысокую шыракаплечую постаць хлопца. Саша збянтэжылася і няпэўнена сказала: «Э, «Знаёмцеся, Аня, гэта мой брат. Рук адно аднаму не падалі. Пятро разглядаў гаспадыні без асаблівай цікавасці. Яны сабраліся з Сашай пайсці пагуляць за вёску далей ад людскога вока, і ён хацеў, каб хутчэй скончыліся ўсе гэтыя фармальнасці. Гаспадыня, гаспадыня, і што ёй да ўсяго іншага разважаў ён. Вусны жанчыны скрывіліся ў іранічнай усмешцы. «Брат?» Нават пры слабым святле лампы было відаць, як успыхнуў Сашын твар. Яна ўспомніла, што яшчэ на пачатку расказвала гаспадыні ўсё пра сваіх сястру і малога брата, нават паказала фотакарткі, і яна ўдакладніла ўпавшым голасам «Э, «Стрыечны». «Ха!» – працягнула гаспадыня і, схапіўшы дайніцу – выбегла з хаты. Ты думаеш, яна паверыла? спытаў Пятру, калі яны выйшлі на вуліцу. Няхай, Я пасля раскажу ёй. Яна добрая, абы маўчала цяпер. І каб дзеці не разносілі па вёсцы, гэта такое радыё. Яны мінулі крайнія хаты, прайшлі паўз могілкі, дзе раслі бярозы, старыя панурыя, і адразу апынуліся ў чыстым полі, залітым святлом поўнага месячыка. Ноч была ціхая, душная, паветра моцна пахла пылам, узнятым ад вячоркам, з быжыной і яблыкамі. Вёска стаяла сярод поля. Блізка не было ні лесу, ні рэчкі, ні нават балот, калі не лічыць невялікай сажалкі на выгане. Але хаты танулі ў зеляніне садоў, якіх, на жаль, цяпер там мала пасля ваенных пажараў. Калі дышлі далей ад вёскі, Пятру горача абняў Сашу і пацалаваў. Яна прымала яго пацалункі, як заўсёды. Ніколі не цалавалася сама, але ласкава абвівала рукамі шыю, прыціскалася, і ён чуў, як часта-часта пачынала біцца яе сэрца. «Сашок, каб ты ведала, як я сумаваў гэтыя тры месяцы, як многа і хораша думаў пра цябе, а ты яшчэ дзівілася, што я прыехаў. Ты прачытаеш у дзённіку, як я перажываў. О, <laughs> пісаць ты ўмееш. Ты не верыш мне?» прытворна пакрыўдзіўся пятро яна ласкава дакранулася плячом да яго пляча Раскажы лепш як вы там жылі у сібіры Яны ішлі ўзяўшыся за рукі па палявой дарозе і ён расказваў доўга і падрабязна Саша маўчала Пятро зноў з трывогай зазначыў, што ўсё-такі яна перамянілася. Стала нейкая больш стрыманая, паважная. Ён разлічваў, што Саша пасмяецца з расказу аб тым, як у іх не хапіла грошай, каб прыехаць назад, і яны доўга вырашалі, што прадаць, і як прадавалі яго Пятрову аўтаручку, аднаго сябра чамадан, другога самага багатага пінжак – Але Саша не засмяялась. Яна сказала, «Ты мог бы написаць мне, я прислала б табе грошы. У мяне ў першыню сабралася столькі і пад'ёмна, і зарплата, што я не ведала, што з імі рабіць». Ніколі раней яны не гаварылі пра такія рэчы, як грошы, і, безумоўна, ён нізавошта не адважыўся прасіць іх у Сашы, калі б нават апынуўся ў самым цяжкім становішчы, а яна вось гаворыць так проста – І ў гэтым таксама відаць, што яна змянілася, але да лепшага ці да горшага такая змена Пятро не мог вырашыць. Яму весь час здавалася, што Саша не падобна да іншых дзяўчат, што яна асаблівая, і ён баяўся, што з гэтай матэрыяльнасцю яна страціць сваю незвычайнасць і стане як усе. Але разам з тым ён адчуваў, што такая проста яе прапанова як і тое што яны сядзелі за адным сталом э, неяк вельмі ўжо збліжала і радніла іх Усё гэта было супярэчліва неяк па-новаму хвалявала Пятро забыўся на свой смешны расказ аб тым як яны насілі на таўкучцы рэчы Да і Саша напэўна было нецікава гэта яна думала пра нешта сваё хвіліну яны маўчалі потым Саша сказала: Да мяне прыходзіў бацька, і я аддала ўсе грошы яму. І пасля паўзы дадала, а пасля пашкадавала. Я даведалася, што ён збіраецца жаніцца. Дзесяць год прайшло, як памерла маці, і раптам надумаў стары. Я... я напісала яму злоснае пісьмо. Хата, як большасць хат у нашых больш-менш багатых вёсках, мела дзве палавіны. Заднюю, у якой ледзь не палова займала руская печ, і пярэднюю, светлую. Гэтая прасторная святліца з мноствам фікусаў, аганькоў, руш, пальмаў, якімі былі застаўлены ўсе вокны палавіна падлогі, і была кватэрай Сашы. Сама гаспадыня з дзецьмі жыла ў задняй. Яны на пальчыках прайшлі праз кухню, не запальваючы лямпы, даволі светла была месячыка. Саша падвяла Пятра да вялікага драўлялага ложка, што стаяў за грубкай і сказала: "Ты будзеш спаць тут". Яе маленькі белы, як у бальніцах ложах, стаяў з другога боку грубкі, каля акна, што выходзіла на вуліцу. Пятро хутка раздзеўся, нырнуў пад свежую крыху вільготную прасціну, якая прыемна пахла мылам, балотнай вадою нейкімі лекамі, стаіўшы дыханне, слухаў, як за грубкай раздзявалася Саша. Якое гэта непаўторнае і ні з чым непараўнанае чуванне упершыню чуць, як за тры крокі ад цябе у адным пакоі, раздаецца дзяўчына, якая здаецца для цябе закаханага прыгажэйшай за ўсіх на свеце, якая стала для цябе самай любай дарагой. Ты ўяўляеш яе ў адной кашулі, і гэта чысцейшыя ўяўленні, уласцівыя юнацтву, у іх няма і кроплі непрыстойнасці. Гэта самае высокае чалавечае чуванне, якое, на жаль, мы часта страчваем у сталыя гады, калі многае для нас робіцца звычайным, будзённым і мала што можа ўжо ўсхваляваць па-сапраўднаму. Сэрца ў пятра спачатку быццам спынілася на міг, а потым пачало біцца радасна трывожна, як заўсёды перад невядомай таямнічай, але адчуваем мы вялікай падзеяй у жыцці. Саша лягла. Пятро зноў замер у чаканні гэтага невядомага. Яна спытала, «Ты не спіш яшчэ?» І вздыхнула. А праз хвіліну пажадала, «Добрай ночы!» Ён адказаў, «Добрай ночы!» яшчэ больш усхваляваны хлопец пачаў з юнацкай наіўнасцю думаць, шукаць захаваны сэнс і ў яе запытанні, і ва ўздыху, і ў пажаданні. Чаму яна спытала, ці не спіць ён? Хіба можна так хутка заснуць нават і вельмі стомленаму чалавеку? Ці не з іроніяй яна спытала? Чаму так цяжка ўздыхнула? Ён прыгадаў гаворкі сваіх старэйшых сяброў студэнтаў аб тым, што мужчына павінен быць смелым і рашучым у любых абставінах. Але іх рашучасць у адносінах да дзяўчат заўсёды абурала Пятра, бо гэта было нішто іншае, як нахабства. Ён ніколі не быў нахабным, а Саша для яго была святое. Саша ён баяўся сказаць нявінты жарт, параіць пачытаць кніжку, у якой закраналіся такія вось пытанні. А калі аднойчы пачалі размову пра ціхі дон, то далікатна абміналі ўсе нявінныя мясціны. Але чаму яна ўздыхнула? Гэтае пытанне не давала спакою. Ён успамінаў кожнае яе слова за гэты вечар, пачаў шукаць іншы сэнс у запрашэнні і нават у тым, як яна здзівілася і разгубілася, калі ён знянацку з'явіўся перад ёю садзе. Зноў прыгадаліся тэарэтычныя разважанні сяброў аб дзяўчатах, іх непрыстойныя думкі, якія заўсёды абражалі Пятра, абражалі за Сашу. З адным сябрам ён з-за гэтага пасварыўся назаўсёды. заўсёды. Але пры ўсёй сваёй узнёсласці юнацкай сарамлівасці ён добра разумеў, што ўрэшце іх каханне павінна прыйсці да таго, што яны стануць мужам і жонкаю. Такі закон прыроды. Але ці хоча гэтага Саша? Каб яна думала стаць зараз яго жонкай, ёй не было патрэбы выдаваць яго за брата. Сумленны ва ўсіх сваіх паводзіных і пачуццях, Пятро канчаткова адмовіўся ад думкі, што яму варта праявіць рашучасць смеласці пайсці да Сашы. Гэта можа абразіць яе, скампраметаваць. Гаспады не відаць не спіць. Аднак не зусім упэўнены, што Саша не чакае гэтага. Ён наіўна чакаў, што яна прыйдзе сама. Чакаў як палканаў, уяўляючы, як як гэта можа здарыцца. Толькі думкі яго былі куды больш чыстымі і прыгожымі. Саша павярнулася на ложку, і ён стаіў дыханне. У сэрцы затрапяталіся радасць і страх. Не, зноў цішыня. А час ляціць, карацейшыя сталі на падлозе тені ад кветак, што стаялі на вокнах. Ужо даўно праспявалі першыя пеўні, За сцяной з прасонку нешта выхукнуў сын гаспадыні, мабыць, і ў сне ганяў кароў. Пятру ўрэшце не вытрымаў і шэптам паклікаў: « Саша! Яна не адказала: « Сашок! Ён, стаіўшы дыханне, падняўся і глянуў з-за грубкі. Святло месячыка падала на яе твар, на рассыпанай па падушцы залатыя валасы. Саша, спакойна спала. Яму стала сорамна за свае думкі, і ён хуценька вярнуўся на свой ложак. Маша разбудзіла яго раніцой даволі позна. «Ох, і соняш, прачынайся!» – смяялася яна, тузаючы, як малога за нос. Вятро расплюшчыў вочы, глянуў і анямеў ад захаплення. Ён упершыню бачыў Сашу у белым халаце, у марлівай касынцы. Амбулаторыя была побач з кватэрай, і гэтае ўбранне тэрміна, так пасавала да яе, што яна здавалася казачна прыгожы. Я ўжо колькі хворых прыняла, ты ўсё яшчэ спіш, Уставай, уставай снедаць будзем. Ён не вытрымаў, прыцягнуў яе да сябе і пацалаваў. Гэта ўбачыла праз адчыненыя дзверы гаспадыні на дачка. Выйшаўшы на двор, дзе маці рабіла нешта па гаспадарцы, малая адразу паведаміла ёй: « А ведаеш, мамка, яны цалуюцца. Хто? Э, тетя Шура, її брат. Маці чомусь узлавалася і накричала на дачку. Ну, не подглядай, де не треба. На снеданні господиня подала холодную бульбу, гурки і міску сыраквашы. Петру не звернув уваги, що звычайнае сялянскае снеданне, дома ён харчаваўся не лепш, да таго ж ён быў у такім радасным настроі, што наўрад ці заўважыў бы, калі б яму нават зусім не давалі есці цэлы дзень, але Саша раптам пачырванела і здзіўлена сказала да гаспадыні: «Аня! І больш нічога не сказала, спадзяючыся, што гаспадыня зразумее і так. Але тая зрабіла выгляд, што нічога не разумее, і пачала мітусліва збірацца, каб некуды ісці. Ай, у нас шурачка няшчасце. Каровы пачынаюць яшчурам хварыць. Работы нам цяпер да яркам. Хворы асобна стаяць у загоне, а здаровых у полі выгналі, вось і бегай туды-сюды. Можа, я на абед не прыйду, дык, дык вы тут самі Пятро апетытна еў бульбу з гуркамі і ні пра што не здагадваючыся здзіўляўся, чаму Саша такая вясёлая колькі хвілін назад, калі будзіла яго, палівала ваду на рукі раптам, нібы засмуцілася ці збянтэжылася. Яна амаль нічога не ела і не запрашала есці яго, як учора ўвечары. Сядзела маўчкі, хмурылася і ляпіла з хлеба шарыкі і зоркі. «Што з табой, Саша?» нічога. Сярдзіта адказала яна і ўзнялася, але відаць схамянулася. Ласкавая усмешка свяціла яе твар. Снедай і прыходь да мяне у амбулаторыю. Амбулаторыя размяшчалася ў былой кулацкай хаце, вялікай і пустой. Адна палавіна хаты служыла пакоем для чакання. Тут стаяў паўсцяну доўгі ўслон, і на падаконніку ляжалі часопісы і медыцынскія брашуры. На сцяне віселі плакаты, як даглядаць грудное дзіця. У пярэдняй палавіне самой амбулаторыі стаяў нізкі стол з рэгістрацыйнымі кніжкамі на ім два венскія крэслы, старыя моцныя цвёрдая канапка, засланая чыстай прасціной і ў нагах цыраткай. За шклом невялічкай шафы пабліскавалі розныя інструменты, бутэлічкі і шклянкі адным словам, было ўсё як належыць ва ўстанове, дзе лечаць людзей. У пакоі гэтым хоць хата стаяла вокнамі на поўдзень, заўсёды чамусьці было халаднавата, крыху вільготна і пахла цвіллю і лекамі. Але пахі гэтыя не раздражнялі. А Пятру здаваліся нават прыемнымі. Увогуле ён адчуваў сябе тут надзвычай утульна. Усведамленне, што Гэта Саша на амбулаторыя, што Саша тут паўнаўладная гаспадыня, што ён мае права сядзець тут побач з ёй, такой блізкай любай, радасна цешыла яго. Хворыя не прыходзілі, амаль усе перабылі раніцой. Яны сядзелі ў дваіх і хораша гутрылі, успаміналі агульных сяброў, розныя смешныя здарэнні, расказвалі адзін аднаму аб прачытаных за апошні час кнігах. А я яшчэ раз перашытаў, што рабіць. І мне не спадабалася жыццё веры Паўлаўны. Не разумею, чаму табе хочацца жыць так, як яна, сказаў Пятру. Не, я і зараз мару жыць так, як яна, працаваць вось так, кахаць і больш нічога. І ніколі не мець дзяцей упершыню адважыўся ён на такое сталае пытанне – Яна здзіўлена паглядзела на яго. Дзяцей? Я ніколі не думала пра гэта. Яна памаўчала, задумліва кусаючы пазногаць. Не, дзіця я хацела б калі-небудзь мець. Але ведаеш, я выгляджу на многія сем'і, дзе муж, жонка, дзеці. І мне страшна робіцца. Як непрыгожа людзі жывуць. Ха, я не хачу так жыць. Пятро падышоў і абняў яе ззаду за плечы, дакрануўся вуснамі да яе мяккіх валасоў, удыхаючы іх своеасаблівы п'яняючы водар. Мы з табой будзем жыць прыгожа сашок. Яна неяк сціснулася ад гэтых слоў быццам, баронячыся ад удару сутуліла плечы, А мне чаму здаецца, што мы, ніколі не будзем разам. Ну што ты спалохаўся ён. Я не магу уявіць цябе. Ёй відаць цяжка было вымавіць, і яна грэбліва змошчылася і застукала трубкай фанэндаскопа па стале быццам жадаючы заглушыць яго непрыемнае слово гэта мужам. Я не хачу, каб ты стаў як усе, Я хачу, каб ты заўсёды быў вось такі далёкі, жыў у маіх марах і ўсё. Я баюся, што калі здарыцца інакш, гэта знішчыць усё светлае, што ў нашых адносінах, што ў маёй душы, усё ўсё. Сашок. Жыццё ёсць жыццё, і наўрад ці будзем мы выключэннем. Мы людзі. О, <laughs> які ты стаў! здзівілася яна і энергічным рухам вызваліўшыся з яго абдымкаў адышла да акна села на падаконнік а Пятро сам здзіўляўся сваёй нечаканай смеласці і жыццёвай мудрасці. Ніколі раней ён на такую тэму не адважваўся гаварыць і наогул, разважаў інакш, прыкладна гэтак жа, як цяпер яна. Калі ж у яго з'явіліся такія думкі? Учора ён спалохаўся, што Саша стала залішне практычная і разважлівая – а сёння атрымлівалася наадварот. Саша думае па-ранейшым, а ён як усе. Гэтага як усе, яны заўсёды баяліся. Наіўнае юнацтва. Табе здаецца, што ты выключнае, што ты самае разумнае, мудрае, непадобнае на ўсіх і жаданні ў цябе недасягальныя. Не адразу да цябе прыходзіць разуменне, што як усе, гэта недакор. Мудрасць, разумнасць і чалавечая вартасць якраз у тым, каб раўняцца на ўсіх, на людзей, на калектыў на чалавецтва. Не адразу ты пачынаеш разумець, што хараство не ў тваіх неземных марах, не ў тваім імкненні да выключнасці, а ў жыцці людзей і што людзі выпрацавалі самае прыгожае, высакароднае, карыснае, разумнае і ў навуцы, і ў мастацтве, і ў адносінах паміж сабой, у каханні, у сям'і. Música Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.